hi urte ez dela atakeik kuntatu gue bortietan, hale inkieta gertu dia elebeko hartzainak ikusiz ariezan dien itsesak. Harpakaien kopia urte goatzen da, Otsuena ehuneko hama sortiz goatu da igan urtetik eta egun hiutan hogeita hamar hartz balinba dutugu Pirineoetan bimilata hogeita sortziko doblia izanen dira estimatuik izan da. Emeki emeki uskal herrilat uliantzen dia harrapakaiak eta lanjeran jarten die eelebek defendatzen dian laboantxa eta hartzaingoa. Betian hoki salgizeko hartzaina behatzen dugu kambiamen uh, hanitzek deja nekezian ezartet dizie. Uh, bon, jendek ez behiti hau, uh, luzaz kabalen begiatzeko eta eta txaltik handitzen nahi behiti eta hanitzek beituki askilur guai euh, kabalen pin begiatzeko eta hoi, uh, kolpu hoi uh, habo segir duzu fatala datila hartzaingoan Artalden babesteko estatiak proposatzen dutian neuriak ez zila soluzioniak salhatu die elebeko sindikatekuek, peio elizetxek espikatu daikun bezala. Neuriak dira edo sakur bat edo parkatzea gauaz, edo hartzaina anukaitea aldeat. Eh, lehen hasten delarik hori egiten eh, funtzionatzen du, baina eh, inguruko hartza inguziak edo laborari guziak behar egiten edo hartza adaptatzen da eta goizala berant, Eh, desmasiak egiten ditu. Beraz, horregatik dugu erten, eh, neurri horiek eh, arazoa pusatzen dute demoran, baina arazoa noiz baita heldu da. Estatiak behi responsabilitatea ez tiala betatzen salhatzeko, eilebek ez tuparte hartuak amaiatzen hogeita lauan, hartzaz eta hartzaingoaz asolatzen den Oksitaniako prefetak antolatzen zian bilkuan.